Guten Abend. Îmi cer scuze, eram pe vechiul notebook, am crezut că o să meargă. Am făcut repede schimb pe laptop. Uh, Mir geht es gut, danke und dir. Nein, ich bin krank jetzt. <laughs> ah ja. Ja, ich bin krank geschrieben. Nein, nein, ich habe große Probleme ähm, mit. Ähm, nu știu dacă e corect să spun mic, dar așa e în română. Mit zwei äh, Bandscheiben. Ja, vielleicht. Mm, mm. mm, ist klar, ich habe einen, MRT gemacht. Ein äh, MRT gemacht. Mhm. zwei äh, Bandscheiben ja, sind äh, äh mit Problemen. Ähm, es gibt äh, äh, Lombar und Sakral. Ländern und sakral. <clears throat> Da. Hum, ah, that's gone. Yeah. Mm, uma duva Ah. ajudar. Fala. Cervical. Ja. Ja, ah, ja, natürlich. Deswegen äh, habe ich diese äh, Untersuchung gemacht. Mm. Und äh, acum văd că hat äh, der Arzt hat mir mi-ar, uh, uh, vreau să zic, recomandat în Fold, Polen. Uh, empfohlen, ein, nein, ein Kur. Äh, empfohlen. Und heute, ähm, ich war äh, zu, war ich zu, zu AOK, nu știu care e uh, articolul, by AOK, de casă. Adică anc în casă. bei der AOK und jetzt ich muss, ähm, muss ich ähm, viele äh, Papier, äh, Papiere au ausfüllen. Ei hat gesagt, nu știu dacă sunt de acord ăștia de la servici. N-am făcut niciodată, nu știu, mai ales aici. Mm-hmm. Cei de aici mi-au explicat că nu plătește AOCAU, că intervine uh, casa de pensii. Nu știu de ce, au zis că... am, am, am întrebat-o și a zis că nu, astea care sunt pentru uh, reabilitare, eu zis că pentru că sunt angajată, de asta plătește. Heute habe schon gefragt. Ja, ist hier ein, einen Bild und äh, ich, ich habe mit der Frau gesprochen. Mit der Frau gesprochen. Ja, und sie hat mir äh, diese Papier, äh, Papiere gegeben. Und schreibe oben, schreibe Renteversicherung. Jetzt ich muss ausfüllen, dann muss ich schicken. Ja. Hm, ja, etwas kompliziert. Sie hat mir gesagt, äh, ähm, da, äh, dass äh, es ähm, zwei oder drei Wochen äh, dauert ähm, für diese Entscheidung, welche Kur, wohin ähm, ich muss ausfüllen, wie sind die Schmerzen, wie die Schmerzen sind, wie arbeite ich, ähm, äh, wie viele Stunden ähm, stehe ich oder äh, ich stehe oder es ist Larm oder sind viele Uber Triben, nu știu ce înseamnă. Da, normal. Da, nu. asta, deci formularul ăsta l-a dat medicul ortoped, dar um, la el am făcut o radiografie și tot de la el a venit recomandarea pentru remene. Iar la remene e scris acolo că e strangulat, că e turtit, că e prolaps, că e mai multe acolo la astea două discuții. Yeah, kleine Moment. L-am pus. Da, că mi l-am tradus eu cumva. Uh, ah, der Kollegen, wir berichten uh, eh, über oben genannte Patienten. Uh, eh, numita de mai sus, nu? Numita. Și acum aici spune metodic ce s-a folosit. Uh, sagitală, pe T2, mă rog așa, și la befund scrii gheringhe rect convexe uh, scolice hantung der lvs osteocondroze von L2S1 Nam traduceva gerderinghe Gering puțin. Geringhe rect, rects convex. coliu pișe. Da, că uh, e inclinată coloana cu 5 grade, mi-a zis. Mhm. Da. Felhaltung, ja. Der LWS. Felhaltung lipsă. Am tradus eu. Άλυψη A, în poziția coloanei. Mm, mhm. Puțin, da music äh, e, uh, e, torpedul. Uh, osteocondroze von äh, e, L2S1 mit äh, Aktivierung in Höhe L5 Höhe in Höhe L5S1 Äh, im Segment äh, L4, äh, 5 und L5S1 äh, zusätzlich noch Modic 2 verändert. Preună pe supra. Suplimentar încă zwei Veränderungen. Veränderungen. Modificar. Uh, serviciu de modificări. Da. Uh, der conus cauda stand liegt bei uh, el cauda stand. Da, liegt by el 1 uh, pe 2. Jumătate. Au, au. Da. Um, ehm, parcă l-am mai auzit, dar nu am folosit. Liniuit. Ă, da, ferbind la internet tot timpul. Când... Da. Yeah. Da, l-am avut în lecția precedentă cu Șranc. Uh, deci, deci așa trebuie să-l și citesc. Da. Da, da, da. Un, am, știu, știu. <laughs> Am uitat cum să Da. Unterschied. Uh, mediul lateral rex saitige, protusio der el uh, um, zwei Штрих, штрих, драй. Штрих, штрих, драй. Yeah, yeah, like this, like this. Yeah. Mm, disco intervento. Вот. Yeah. Incident. Mm, așa e, spunem, accident vascular cerebral. Um, das äh, Bandscheibenfach äh, L3 Schrägstrich, äh, Schrägstrich Strich, Vier ist äh, äh alter sent sprechend. Am citit că e îmbătrânit. Nu. În vârstă. Mhm. Uh-huh. Corespunzător vârstei. Mm. Mm-hmm. Fac. Mm, știu că e Spre exemplu, eu mă duc la recepție și îmi iau toate documentele de PAH. Dar aici... Da. Mm-hmm. Da, da, asta... Dar și la noi, deci noi suntem pe funcția de farpra. Da. In äh, Höhe äh, L4 ähm, Schrägstrich 5 äh, breitbasiger, basiger, flacher, NPP nu știu ca... Nu. Mă gândesc că e lățimea... Uh-huh. Flacher. Flacher, flacher, sì. Mm. Plat. Uh, nucleu pulpos, uh, ah, cum? MPP? Nu mai Da, da, știu, știu. yeah, uh, Brett Bas, uh, Bright, Bright uh, Basiger um, Flacher, uh, MPP, der beide Neuroforamina et Neuroforamina. Der beide. Mm, beide scrie numai fără nu. <laughs> E semnată de uh, Herring, M. Herring, doc, Dr. M. Herring. Cred că nu mai încăput aici, că este un antet pe laterală. E posibil să mai fi încăput. Neuroforamina. etva, etva. Cred că e uh, pluralul de la genitiv. Da. da. Etwas Ainen, Ainen um, mm, nu știu cum se pronunț, că e strâns, l-am tradus, Ainengt, Ainengt, Einengt. Nu, Einengt. Nu știu. Nu, și-l mai am încă o dată aici, la fel, ein engt. Dar nu-i pus la trecut, e așa. E strâns, probabil, la asta se referă, că e... Da, Uh... Mhm. Așa scrie. Derbai de Neurofor. Etwas äh, einengt. Nu wird äh, derbai de Neuroforamina etwas ein, e, en, gete. Einengt. client ar fi uh, tot cu sensul din gustat, nu? Okay. Uh, das uh, Band Scheibenfach L5 L5 Strich S1 zeigt einem äh, breitbasigen, nach kaudal sequestrierten, sequestrierten MPP bei den Neuroforamina hoch, höhergradig, äh, höhergradig äh, einengt Deci încă o dată la um, Am, l-am tradus cu grad mai mari. Deci Bandscheibe Fach arată uh, Bright Basingen, uh, lățimea lățit, uh, nah caudal, căț. Înspre uh, în jos, da. Mm-hmm. Mhm. Да. Eine ähm, äh, Knöchkerne, Spinalkanal, Kanal, Spinalkanalstenöse liegt Stenose Stenose, nicht vor. Uh, ähm, ähm, stenoza canalului spinal osos nu, nu stă în față. Uh, liegt. Uh, por liga Да. Ай да. Ia un um, uh, um, spondi la troze. La troze. Un grad moderat. Da, Da. Sunt uh, uh, Stylung, ea. Uh, l-am tradus cu evaluare. Uhum. E Uhum. Aktivirte uh, ah, osteokondrose in osteochondrose Da. In äh, hohe L Höhe äh, L5 äh, Schrägstrich S1 Mhm. Да. atunci s-a plictisit. Mhm, mhm. Da. Um, Bright Basiger uh, Flacher, MPP, in. Wie bitte? uh, um, mm-hmm. Je Protrusio di. Ähm, Flagger äh, MPP in äh, Höhe äh, L45 und nach Kaudal sequestrierter, äh, sequestrierter breitbasiger MPP mit höhergradiger Einengung äh, beider äh, Neuroforamina im äh, Zwischenwirbelfach L5S1. Kein ja, breitbasiger MPP. Așa e scris. Caine spinal uh, Stenose. Mm-hmm. Da, asta in hoe, hoe. în hmm Da. Deci, practic, e aici, la el 4, el 5 e problema. Probabil că sunt dreaptă, spre partea dreaptă, nu? Uh-huh. Mm-hmm. Da, acum am văzut că se mută. Nein, nein, er hat diese Kur um, und äh, acum m-a mai chemat la el. A zis că să vedem. Da, ce să mai repar, că ce străcat, străcat. Yeah. Okay. Mm-hmm. corset de ăsta sau? Ștai, mm, știu că e contract, uh, e țeapăn, da. Yeah. Mm-hmm. Mm-mm, no, no. Mhm. Și mi s-a părut foarte profesional, așa, profesionist. Și e empatic, așa, el și <laughs> s-a uitat așa la mine. Că eu l-am întrebat dacă pot să mai profesez, că, na, practic, bine, probabil că problemele sunt cumva și mai vechi și aici acutizate. Nu știu, nu-mi dau seama că... Și Da, clar că schimb, nu mă mai duc în mediul ăsta, dar până mă duc, că asta e problema. Eu aveam programat și concediu de odihnă. Acum, din câte am înțeles, cei de aici, cei care hotărăsc cu cura asta de reabilitare, am înțeles că durează vreo trei săptămâni până decid, după care îți trimis acolo trei săptămâni a, ah, mm, a, asta ar însemna că eu să-mi am în concediu de odihnă sau nu știu cum să fac. Eu am în mai. Noi la, așa se plănuiește, de, tocmai de anul trecut. E, Așa mi-a zis și asta de la OCA, au zis că ar fi, dacă vreau să fac concediu, atunci să depun astea undeva pe la mijlocul aprilie. Să nu le depun acum. Da. Am, am făcut uh, injecții și uh, am niște supozitoare de astea antiinflamatoare, că nu suport pastilele. Dar mm, știu că dăunează și nu, probabil că astea vin din cap. <laughs> Nu le accept eu. Nu știu. Um, nu prea. Chiar, um, ca să zic așa, de la 10 poate o scăzut la 9, dar nu. Mulțumim mm Mm-hmm. nu sunt mulțumită. Ca să zic așa, am stat weekendul ăsta și astăzi, trei zile mult pentru mine, da. Bine că știu că trebuie să faci mișcare, nu... Am stat, uh, ultima zi când am stat la serviciu, am stat peste 10 ore. Și uh, la noi tot timpul e greu, nu e, dar și fără pauză zice că taci, da, să streci pauza, dar eu am nevoie de ea. Degeaba mi trec. Eu să-mi trec pauza, dar eu am nevoie de ea. Am și eu nevoie să mă alimentez. Mm. Dacă am ridicat, da, ridici în fiecare zi. Noi, cel puțin, ca șofarcraft, avem pacienții cei mai grei, că avem în număr mai puțin decât celelalte. Dar sunt grei. Și asta facem în fiecare zi. Și atunci am avut o zi, cum am avut și un șturț protocol de făcut, uh, o căzut o pacientă, a, nu neapărat de asta. Vreau să zic că s-o aglomerat de am stat până la... Mm, era de acum și ceva după amiaza și nu mai reușeam să mai plec. Le-am și zis că nu, nu neapărat că ești, eu știu, poate lent sau leneș sau pur și simplu e prea mare volumul de muncă, iar cea de după amiază nu s-a implicat absolut deloc. Din potrivă, tărăgănat să preia schimbul. Și am primit și o a unui medic, care trebuie să intri tot la mine, să o trec, trebuie să documentăm. O rusoaică. Da. Eu vreau să trimit de acum. Am văzut că sunt o groază de anunțuri care sunt valabile, spre exemplu, până pe 30 aprilie să, așa, și eu pot să scriu că sunt uh, disponibilă cu data de. să, mă duc deja la interviuri. Nein, ich muss äh, wiederholen und jetzt mehr lernen. <laughs> Die äh, Bandscheiben vorfallen. Erzähle. Mhm. Ja. Licht vorlegen. Da. Știam așa de prescurtarea asta. Am mai avut Lenden, Lombar. Yes. Deci, Strich, Strich. Ultra Strich. streichen ehm, nu i-a subliniat sau alinia, practic. Uhum. Uhum. No Da, da, am înțeles. Iar dacă, spre exemplu, trag o linie peste un cuvânt, să-l șterg, să-l tai? Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm, vreau să întreb la, la cura asta dacă mm, ci ia <laughs> da. Nu știu, să mai informez, mă uit ce, ce, pe ce se bazează ei acolo, ce fac. Aha. Mhm. Ah ja, <laughs> vielen Dank. Da, știu, știu. Mm. Da, făcut. Trebuie să fac. Uh, nu, mă ajută. Naturally. <laughs> Dar ăștia cred că o să sar în sus. Dar n-au ce să fac. O practică medicală nu le convine, că n-au și eu am procent mare și îi, îi, le dau un cap. Da. Ia, ia. Nu, păi eu acum să în concediu medical până pe 22, parcă. Trebuie să mă uit pe concediu, nici nu. De deci săptămâna asta sunt și o parte din săptămâna viitoare dacă intervine ceva și să schimb programul, nu, eu am de umblat cu astea și, mă rog, așa, mici probleme de astea de rezolvat la ștuier sau eu știu ce mai vrem noi să mai facem. E, e scump 100 de euro la un ștoier. De asta n-am făcut până acum, am făcut singuri. Dar Eu am făcut uh, singură până acum și uh, anul trecut am avut de plată. <laughs> și spunea cineva că mm, trebuie să te, duci, să te duci la ăștia măcar ca să știi, dar eu cred că nu l-am făcut corespunzător, că nu. Nu am avut foarte mult, nu am avut foarte mult, dar am zis că na, să încerc așa. Da, da, 52 de euro am plătit. Nu am avut, dar eu, spre exemplu, din câte știu, uh, asta cu ștoierul, dacă știu unde sunt cadrez, îți pot de conta, nu știu, mobil învăruit în casă, știu, mașini de spălat, chestii din astea. Eu, spre exemplu, cu un an înainte avusesem nunta și chiar am avut cheltuieli, dar n-am știut unde să le, chiar dacă a fost în țară, dar până la urmă da, așa da, asta zic, dacă eu n-am știut unde să le pun, până la urmă am ieșit datoare. Eu cheltuit, am cheltuit. N-aveam nevoie, Doamne ferește, să, să decontez, nu știu, dar nici să mă pună la plată. Da. Da, da, eu am auzit la cineva aici și bine, sunt patru persoane, ei cu două copii. Și, na. Da, am facturi chiar și la produse din astea comandate pe internet, că eu mi-am cumpărat aparaturi de asta medicală sau știu, știu. Câte le-am depus în primul an și au zis că n-au nevoie doar dacă ți le cer. Eu îmi trec și dacă ei îmi cer, le am. Dacă nu, nu. Da. Bit, bismit, yeah. <laughs> just, just